چه خوش باشد نوای ختم قرآن کلام دل نشین رب رحمان چه خوش باشد نوای ختم قرآن کلام دل نشین رب رحمان چه خوش باشد نوای ختم قرآن کلام دل نشین رب رحمان ز دل می نمایان می کند احوال جنت ز ها می زداید جل و ظلمت نمایان می کند احوال جنت چه خوش باشد نمای ختم قرآن کلام دل نشین رب رحمان چه خوش باشد نمای ختم قرآن کلام دل نشین رب رحمان شفاعت می کند از بار آدم منور می کند پهنای عالم شفاعت می کند از بار آدم منور می کند پهنای عالم چه خوش باشد نوای ختم قرآن کلام نشین رب رحمان چه خوش باشد نوای ختم قرآن کلام دل نشین رب رحمان شده روشن دلم از آی هایت موتر گلشن جان از صفایت شده روشن دلم از آی هایت موتر گلشن جان از صفایت چه خوش باشن نوای ختم قرآن کلام دل نشین رب رحمان خوش باشد نوای ختم قرآن کلام دلنشین رب رحمان بیایید ای مسلمانان بسوید مصفان گرید از شست و شوید بیایید ای مسلمانان بسوید مصفان دل از شست و شوید چه خوش باشند نوای ختم قرآن کلام نشین رب رحمان چه خوش باشند نوای ختم قرآن کلام نشین رب رحمان اگر خواهان جنات خدایی که باید سوی الطافش بیایی اگر خواهان جنات خدایی که باید سوی التافش بیایی چه خوش باشم نوای ختم قرآن کلام نشین رب رحمان چه خوش باشد نوای ختم قرآن کلام نشین رب رحمان تدبر کن درون آیه هایت منور کن تدبر کن درون آیه هایت منور کن دل از نور و جلایت چه خوش نوای ختم قرآن کلام دل نشین رب رمان چه خوش باشد نوای ختم قرآن کلام دل نشین رب رمان رساند ظلم دشمن را به پایان زیای روشن پیغام قرآن رساند ظلم دشمن را به پایان زیای روشن پیغام قرآن چه خوش باشند نوای ختم قرآن کلام نشین رب رحمان چه خوش باشند نوای ختم قرآن کلام نشین رب رحمان چراغی در لبهای دارد برای هر مسلمان افتخارد چراغی در دل شبهای دارد برای هر مسلمان افتخارد چه خوش باشد نوای ختم قرآن کلام دلنشین رب رحمان چه خوش باشد نوای ختم قرآن کلام نشین رب رحمان رساند مؤمنان بر کوسر کوثر کند ویران کاخ ظلم و کافر رساند بر حوض کند ویران کاخ ظلم و کافر چه خوش باشد نوای ختم قرآن کلام دل نشین رب رحمان خوش باشد نوای ختم قرآن کلام نشین رب رحمان به روز آخرت نزد خدایت شفاعت می کند یا که شکایت به روز آخرت نزد خدایت شفاعت می کند یا که شکایت چه خوش باشد نوای ختم قرآن کلام نشین رب رحمان چه خوش باشند نوای ختم قرآن کلام نشین رب رحمان بیا قرآن بخل تو ای مسلمان که باش نور قرآن نور ایمان بیا قرآن بخل تو ای مسلمان که باشم نور قرآن نور ایمان چه خوش باشد نوای ختم قرآن کلام دلنشین رب رمان چه خوش باشد نوای ختم قرآن کلام نشین رب رمان چه خوش باشد نوای ختم قرآن کلام دل نشین رب رمان کلام دل نشین رب رمان کلام دل نشین رب رمان